Արցախի հանրայինի եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Ստուդիայում Անի Մանգասարյանն է։ Նախ խորվանորությունների մասին համառոտ։ Հանդիպում դիտակետ ծրագրի աշխատանքներում ներգրաված անձնակազմի հետ։ Միջազգային հանրությունը պետք է ամբողջ խորությամբ հասկանա Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը։ Հանրապետության տարածքում մոլեգնած ուժեղ քամին վնաս է հասցրել մի շարք շենքշինությունների։ Հադրութի շրջանում տարեստարի ավելանում են գառնանացա մշակաբույսերի ցանքսերը։ Արցախում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 17.5%-ով։ Ստեփանակերտում կայացել է «Քո սեփական բիզնեսը Հայաստանում» գրքի շնորհանդեսը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության արտգործնախարարությունում այսօր կայացել են հերթական խորհրդակցությունները երկու հայկական հանրապետությունների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև։ Խորհրդակցություններին Արցախյան կողմից մասնակցում էին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալներ Արմինե Ալեքսանյանը եւ Ֆելիքս Խաչատրյանը, ինչպես նաեւ արտգործնախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցներ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը։ Կողմերը քննարկել են երկու գերատեսչությունների միջև միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ եւ նախանշել փողորձակցության հետագա ընդլայնման ու խորացման ուղղությամբ ձեռնարկվելի ջանքերի քայլերը։ Խորհրդակցությունների շրջանակներում Աշոտ Հովակիմյանին ընդունել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայլյանը։ Արցախի արտգործնախարարը գոհնակությամբ է նշել երկու գերատեսչությունների միջև արդյունավետ համագործակցությունը եւ կարեւորել նման խորհրդակցությունների բարբերաբար անցկացումը արտաքին քաղաքական տարբեր հարցերի շուրջ համաձայնեցված քաղաքականության վարման եւ համահայկական նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման տեսանկյունից։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Մոնտեմելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում հանդիպել է դիտակետ ծրագրի աշխատանքներում ներգրաված անձնակազմի հետ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել համատեղ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար, ընդգծելով, որ դիտակետ ծրագիրը որպես Պաշտպանության նախարարության եւ զորացրված ինձարայողների միջև հետադարձ կապի միջոց կարեւոր ներդրում է մեր երկրի անվտանգության ապահովման հիմնական բաղադրիչի հայոց բանակի առավել զարգացման եւ եւ ամրապնդման տեսանկյունից, որը հնարավորություն է ընձեռելու ճիշտ վերլուծել եւ գնահատել պաշտպանության նախարարության ворթեգրած քաղաքականության եւ սկզբունքների արդյունավետությունը զինված ուժերի նկատմամբ հանրային ընկալումները։ Վիգեն Սարգսյան անդրադարձել է զինված ուժերում սկիզբ առած կառուցվածքային բարեփոխումներին եւ առավելապես ռազմակրթական համակարգում ընթացող եւ նախատեսվող արմատական փոփոխություններին, զինվորական ծառայության այլընտրանքային ծրագրերի մանրամասներին, որոնց նպատակն է հասարակության շրջանում ավելի գրավիչ դարձնել, սպայական մասնագիտությունը զինված ուժերը համալրել առավել պատրաստված, հմուտ ու բանիմաց զինծառայողներով։ Հայկական զինված ուժերի տեխնիկական միջոցները թույլ են տալիս կորուստներ չունենալ, սակայն ցավոք նման դեպքեր լինում են։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը։ Խոսելով Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագրի մասին Հակոբյանը նշել է՝ դա բավականին ծավալուն փաստաթուղթ է, որի նպատակը մեկն է՝ երկարաժամկետ պլանավորել եւ ապահովել Հայաստանի ու Արցախի երաշխավորված անվտանգությունն արտաքին ագրեսիայից։ Նրա խոսքով, երբ ասում ենք պաշտպանություն, չի նշանակում, որ նստելու ենք հրամատում եւ սպասենք, թե երբ է հարձակվում հակառակորդը։ Դա երբևիցե այդպես չի եղել։ Մենք իրականացնելու ենք կնկատենք այն, որը կանխելու է պատերազմի վերսկսումը։ Երկրորդ, եթե մենք գնահատեցինք իրավիճակը, որ հակարակորդը վերսկսի պատերազմը, այնպիսի հարվածներ ենք հասցնելու, որ չկարողանա կազմակերպված անցնել հարցակման, ասել է Հակոբյանը, խոսելով զսպումների միջոցառումների մասին։ Խոսելով սահմանի անվտանգության բարձրացման մասին, շտաբի պետը նշել է, թե մարդու գործոնը միշտ լինելու է, սակայն տեխնոլոգիապես ամրապնդելու են սահմանը։ Thank you Միջազգային հանրությունը պետք է ամբողջ խորությամբ հասկանա Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը, անդրադառնալով Ադրբեջանի մանկապարտեզներից մեկում նկարահանված տեսասյուժային, ասել է Արցախի օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանը։ Հոլովակում դաստիարակը փոքրիկներին սովորեցնում է ով է ձեր ճշնամին։ Հայերը պատասխանում են փոքրիկները։ Ճիշտ է, պատասխանում է դաստիարակը։ Մեկնաբանելով ադրբեջանցի երեխաների տրտմեցնող վիճակը կապված նման դաստիարակության հետ, Ռուբեն Մելիքյանը նշել է, որ նշված տեսանյութը մեր փաստահավաք աշխատանքի շրջանակում դարձել է լայն հանրության սեփականությունը։ Երբ հայտնվեց ադրբեջանական հոլովակը, մենք որոշեցինք իրավիճակը բարձել մեր նախադպրոցական հաստատություններում։ Աշխատակազմի ներկայացուցիչներն այցելեցին մանկապարտեզներ եւ այդ այցերի արդյունքում մենք գոհնակությամբ արձանագրեցինք, որ մեզ մոտ իրավիճակն արմատապես տարբերվում է։ Դրանից հետո մենք որոշեցինք, որ ճիշտ կլինի տեսանյութ պատրաստել։ Օմբուդսմենի խոսքով տեսանյութը երեք հիմնական նպատակ է հետապնդում։ Առաջին չմոռանանք, որ մեսիջն ուղղված է մեր հանրությանը, երկրորդ մեսիջն ուղղված էր ադրբեջանական հանրությանը։ Խնդիրն այն է, որ ադրբեջանական հասարակությունը թունավորվում է ոչ միայն հայատյացության քարոշչությամբ, այլ դա հստակ դրսևորումներ ունի։ Երրորդը եւ ամենակարևորը միջազգային հանրությանն ուղղված մեսիջն է, քանի որ մենք գոհ չենք միջազգային հանրության կողմից խնդրի ընկալման մակարդակից, այն իրավիճակը, որ տիրում է Ադրբեջանում, համարժեք արձագանք չի ստանում, նշել է Ռուբեն Մելիքյանը։ Մարտի 24-ին հանրապետության տարածքում մոլեգնել է ուժեղ քամի պատճառված վնասների մասին տեղեկատվությունը ներկայացնում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Մարտի 24-ին ժամը 15:00-ի սահմաններում հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից ճգնաժամային կառավարման կենտրոն հաղորդագրություն է ստացվել, որ սպասվում է քամու ուժգնացում վարկյանում 15-ից 20 մետր արագությամբ։ Բացառությամբ Մարտունու շրջանի, Ստեփանակերտ քաղաքում եւ հանրապետության բոլոր շրջաններում քամու հետևանքով լրիվությամբ կամ մասնակիորեն պոկվել են տների, գომերի եւ այլ օժանդակ շինությունների տանիքներ։ Մասնավորապես Ստեփանակերտ քաղաքում գրանցվել է 7 դեպք, մասնակիորեն վնասվել են տանիքներ։ Ասկերանի շրջանում 29 դեպք, 1 տանիք լրիվությամբ 28 մասնակի։ Մարտակերտի շրջանում 39 դեպք, 5 լրիվությամբ մասնակի 34։ Հադրութի շրջանում 17 դեպք, որից 10 լրիվությամբ 7 մասնակի։ Շուշի շրջանում գրանցվել է 10 դեպք, որի հետևանքով մասնակիորեն վնասվել են տանիքներ, պատշգամբներ, ինչպես նաև Շուշի քաղաքի Պրոշյան խաչմերուկում տեղադրված խաչքարը ընկել եւ ջարդվել է։ Քաշաթաղի շրջանում գրանցվել է 80 դեպք, որի հետևանքով վնասվել է 31 տանիք լրիվությամբ 49 մասնակի։ Շահումյանի շրջանում գրանցվել է 3 դեպք։ Համու հետևանքների վնասի չափերը ճշտվում են։ Մարտի 24-ին ժամը 16:55-ի սահմաններում Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ուժեղ քամու հետևանքով ծառի տապալման արդյունքում մահացել է պաշտպանության բանակի զինծառայող 1999 թվականի ծնված Արմեն Համայակի Հարությունյանը։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ բանալվիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայեկիցներին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի շրջանում տարեստարի ավելանում են գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսերը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ 2018 թվականին նախատեսված է շրջանում կատարել մոտ 1100 հեկտար գարանցամ մշակաբույսերի ցանց, որը իր մեջ ներառում է եգիպտացորենի, հնդկացորենի, արևածաղկի, կտավհատի, սիսերի, կորնգանի, արույտի եւ սոյայի ցանքեր։ Շրջանում արդեն սկսված են կարտոֆիլի տունկը, սոխի եւ այլ բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանցերը։ Գառնանցանին պատրաստում են նաեւ արաքսի հովիտով եւ այնտեղ արդեն սկսված է գառնանցան մշակաբույսերի ցանցերը։ Նոր կազմակերպված արաքսի գոտի Փակբաժնի տերական ընկերության միջոցները ձեռնարկում տարածքների մաքրման, ռոպան համակարգերի արձագանացման, արքան նախկին խաղողայգիների երիտասարդման ուղղությամբ։ Արաքսի հովտում 430 հեկտար վարելող պատրաստ է գառնանցան մշակաբույսերի ցանցերի համար։ 159 հեկտար նախկին խաղողայգիներից մոտ 90 հեկտար արմակրվել է պատղատու այգիների հիմնադրման համար, իսկ 40 հեկտարի վրա կատարում է խոր հետ խաղայգիների երիտասարդացման համար։ Գարանցանի հետ մեկտեղ աշխատանքները տարուն նաև աշնանցան մշակաբույսերի ցանքերի խնամքի վնասատուների դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Ինչպես ցերեկացան վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության օղաշինարարության օգտագործման բաժնի վարի Ստեփան Հակոբյանից 2018 թվականի բերքի տակ կատարվել է 19113 հեկտար հացահատիկային մշակաբույսերի ցանք։ 5000 հեկտար ցանկատարած տալային գլոխոտերի դեմ։ 10100 հեկտարի վրա կատարվել է գառնանցանի սրուցման աշխատանքներ։ Մկնանման գործողների դեմ պայքարի աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով շրջանի հողօգտագործողներին հատկացվել է 1000 լիտր թունանյութ։ Գառնանցանի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտի 21-ից 23-ը Լիբանանում Մեծի Տանընկիլի Գյուկաթողիկոսանիստ Անտիլիասի Մայրավանքում տեղի է ունեցել համահայկական համաժողով նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Համաժողովին մասնակցել է նաև Արցախի պատվիրակությունը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մեծի տան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Արաչինի Հովանու ներքո կազմակերպված համաժողովին ողջունի ուղերձով հանդես է եկել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ողջունի խոսք են հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Լիբանանում հայ ավետարանական ու կաթողիկե եկեղեցիների առաջնորդները։ Երորիա համաժողովի 50 հրավիրյալների թվում էին նաեւ Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ падգամավոր Վահրամ Բալայանն ու քաղաքական վերլուծաբան հրապարակախոս Միքայել Հաջյանը։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում Միքայել Հաջյանն ասաց, որ Հայաստանի Հանրաչին Հանրապետության 100-ամյակին նվիրված համաժողովի ընթացքում վերհանվել եւ վերլուծվել են վերականգնված հայոց պետականության կարճատև կյանքի բոլոր դրսևորումները, ներքին կյանքն ու արտաքին քաղաքականությունը։ Համաժողովին նշվել է, որ փաստորեն Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հայ ժողովրդի դարավոր երազանքի իրականացման իրողություններ նկատի ունենալով, որ 600 տարի շարունակ հայ ժողովուրդը զրկված էր պետականությունից, առավել եւս անկախ պետականությունից, այդ իրադարձությունը նշանակալից է ոչ միայն տվյալ ժամանակաշրջանի կտրվածքի համար, այլև այ ժողովրդի հետագա ընթացքի համար, այդ թվում նաև ներկայումս, որտեղ առաջին հանրապետության գոյության տարիները բավական դասեր են պարունակում մեր ժողովրդի գալիք սերունդների համար։ Արդյոք հաջողվել է Երևույթը դիտարկել իր բոլոր կողմերով, քանի որ այդ տարիներին ունեցել ենք նաև պարտություններ, որոնցից պետք է դասեր քաղել։ Պատկերացրեք, որ այո, ներկայացվել են բոլոր դրսևորումները, թե քաղաքական, թե ռազմական, թե պատմակաղաքական եւ պատմաիրավական հանգամանքները առաջին հանրապետության գոյության, նրա առաջընթացը, նրա հնարավորությունները, նրա թերացումները, դուրում քննարկվել են անկաշկան, անկեղծ մտնոլորտում, առանց վիրավորելու որևէ մեկին քաղաքական այս կամ այն ուժին, Պարզապես դա մեր դասերն են, որոնք մենք պետք է հստակ ունենանք ու հստակ ներկայացնենք մեզ, այսինքն ներկասերնդին եւ գալիք դերասերուններին, որպեսզի այդ սխալները այլևս չկրկնվեն։ Հետաքրքիր է արդյոք համաժողովում ձևավորվեց գաղափարական ինչ-որ օրակարգ, ինչ եզրահանգումներ արվեցին։ Գիտեք, եզրահանգումներ յուրաքանչյուր զեկուցման մեջ բնականաբար արվել են, եւ այդ եզրահանգումները միտված են առավելապես եւ ներկային եւ ապագային։ Ընդհանուր եզրահանգում նաեւ որ մենք պետք է նախ լինենք համախմբված, միասնական եւ կարողանանք ընդհանուր ուժերով կառուցել մեր պետականությունը։ Ոչ միայն կառուցել, այլև զարգացնել, այսինքն հարատեվության գլխավոր ուղենիշը դա անկախ պետականությունն է, նաեւ այդ անկախ պետականության պարագայում պետական բանակի արկայությունը, որտեղ առանց ուժի դու արդեն թույլ ես, անկախ նայից որքան պատմականորեն քաղաքական առումով, իրավական առումով դու արդարացի ես, ճիշտ ես, Վահրամ Բալայանն իր ելույթում անդրադարձել է Արցախում պետականության վերականգնման 1917-1920 թվականների գործընթացին, իսկ Միքայել Հաջյանը խոսել է խորհրդային կարգերի օրոք անկախության գաղափարի դրսևորումների մասին, ընդ որում գրեթե բոլոր միութենական հանրապետություններում։ Խորհրդային երկրի գրեթե բոլոր հանրապետություններում անկախության շարժումը երբեք դադար չի ունեցել։ Հայաստանում ի տարբերություն այլ հանրապետությունների հիմնականում պայքարը գնում էր Հայաստանի անկախության համար հիմնականում, որտեղ հիմքեր ընկնում այն հանգամանքը, որ խորթային միությունը փաստորեն չկարողացավ լուծել հայ ժողովրդի խնդիրները, հայ ժողովրդի հողերի միավորման խնդիրը, հայ ժողովրդին իրական պետականություն տալու, պետականության ողջտելու խնդիրը։ Եվ ահա այդ պայքարը ընդ որում ի տարբերություն դարձյալ այլ հանրապետությունների ստեղծվել էր կուսակցություն Նա իմասնավորի հանգամանորեն ներկայացրել է նաև Արցախում տեղի ունեցած խմորումները 1920-ականներից մինչև 60-ականներ, ապա եւ 80-ականների Ղարաբաղյան շարժումը։ Համաժողովի ընթացքը նշանավորվել է եւս մեկ ուշագրավ արարողությամբ մարտի 21-ին Անտիլիասի Մայրավանքի տարածքում հանդիսավորապես բացվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին նվիրված հուշակոթող, որը խորհրդանշում է Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնությունը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը 2018 թվականի հունվար-փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Արցախում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 17.5%-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության փոխանցմամբ նշված ժամանակաշրջանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճին հիմնականում նպաստել է արդյունաբերական արտադրանքի, գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի եւ շինարարության ծավալների աճը։ Ակնհայտ է, որ ընթացիկ տարվա տնտեսական ակտիվ գոյության աճի տեմպերի արագացումն Արցախում որոշիչ կլինի նաև տնտեսական աճի ընդհանուր ցուցանիշի հարցում, ինչը թույլ կտա խոսել երկրի տնտեսական զարգացման լուրջ հեռանկարների մասին։ Մարտակերտի շրջանի Թալիշի համայնքապետ Վիլեն Պետրոսյանի խոսքով ապրիլյան պատերազմի հետևանքով Արցախից հեռացած թալիշցիներից մոտ 200-ը կրկին վերադարձել են Արցախ, բնակություն հաստատելով տարբեր վայրերում, մեծ մասը Ալաշանում։ Թալիշում այս պահին ճունենք ապրող ընտանիքներ, այնտեղ թալիշցի տղամարդիկ են աշխատում շինարարությունում, բանակում եւ այլն ասել են նա։ Թալիշում հիմա ըստ համայնքապետի վերականգնման աշխատանքներ են տարվում։ Դրանք այն ծրագրերն են, որոնք նախորդ տարվանից են կյանքի կոչվել։ 17 առանձնատների վերականգնման աշխատանքներն ավարտվել են, երկուսի շինարարությունը դեռ շարունակվում է, նշել է համայնքի ղեկավարը։ Ստեփանակերտի Սայեդ Նովայան վան երաժշտական քոլեջում տեղի ունեցել BSc բիզնեսի աջակցման կենտրոնի հիմնադիր տնորեն Սամվել Գևորքյանի «Քոսեփական բիզնեսը Հայաստանում» գրքի շնորհանդեսը։ Ինչպես նշել է հեղինակը, գիրքը գրվել է 2016-17 թվականների ընթացքում եւ հիմնական թիրախն այն մարդիկ են, ովքեր ցանկություն ունեն սկսելու իրենց սեփական բիզնեսը, ինչպես նաեւ նրանք, ովքեր արդեն սկսել են եւ նպատակ ունեն խնդիրներ լուծել իրենց բիզնեսն ավելի լավ զարգացնելու եւ կառավարելու ուղղությամբ։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր ուժգնությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։